Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 13, 1534 Nahalal bilang pandalawang daan at dalawampung Santo Papa si Cardinal Alessandro Farnese gamit ang pangalang Pope Paul III siya ang nag-atas sa kilalang artist na si Michelangelo bilang lifetime architect ng St. Peter's Basilica. Siya rin ang nag-aproba sa samahan ng Society of Jesus maging ang pagbuo sa ikaliban siyam na konseho ikumenikal. Tumagal ang panunungkulan ni Pope Paul III ng may labing limang taon inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.